дохнуло в мою душу чувством ужаса. Все доброе и святое сразу же погибло. Оно было попрано грубыми сапогами неотесанных солдафонов. Расскажу по порядку. Машина такси, в которой я возвращался домой, без каких-либо видимых причин была задержана на КП в Чапаевке. Водителя куда-то увели и держали целый час. Я не пересел в другую машину только потому, что не мог рассчитаться с водителем. Наконец, он привез меня домой. Живу с женой в поселке санатория Конча-Заспа. Но почему-то отказался от денег и попросту удрал. Я закричал ему вдогонку, но водитель не остановился. И только тогда, когда я вошел в квартиру, все стало ясно. Меня пригласили в портком и держали на КП всего лишь за тем, чтобы пробуравить потолок. Вы понимаете, о чем идет речь. Сделано это так грубо, что мне стыдно за работников КГБ штукатурка осыпалась, над головой торчат блестящие предметы известного предназначения, на чердак от телефонного щитка тянется новая незамаскированная проводка. Больше того, ключи от чердака, где находятся некоторые мои вещи, вручены заместителю директора санатория Билыку ПГ с запретом кому-либо их выдавать. Раньше чердак не имел никаких запоров. Горько завершился многочасовой разговор в парткоме, которого я ждал целых десять лет. Вам легко представить, в каком моральном состоянии я сейчас нахожусь. Так позорно использовать партийный комитет писателей. Неужели в подобных условиях можно ждать искренних произведений о советской действительности? И как же здесь вообще жить? Это ведь неслыханное попрание всех человеческих прав – Глубоко уважаемый Владимир Васильевич, убедительно вас прошу, пусть работники КГБ немедленно уберут все свои игрушки и отремонтируют мне квартиру, а о нашем порткоме и о том разговоре, которым он меня осчастливил, я даже не знаю, что и думать. Возможно, товарищи еще раз поговорят со мной, уже без сценария из плохого детективного фильма. С уважением, М. Руденко. Лист подаю в російському варіанті, український не зберігся. Російський зберігся в московському Самведаві. Перекладати не наважуюся, можуть виникнути розбіжності з оригіналом, який, на мою думку, зберігається в архівах КДБ і ЦК, адже ж туди я посилав його в українському варіанті. Відіславши листа в три адреси, до пізньої ночі обговорювали те, що з нами сталося. Бердник як він це робив доволі часто, заради психічної розрядки награвав на банджо і співав українських пісень. Але думали ми всі четверо, разом із Валентиною, звичайно, лише про те, як буде сприйнято нашого листа там, куди ми його послали. Спробували вгадати, до яких кроків вдадуться паховки з Щербицького, що володіли двома видами автоматів Калашникова і Паркера. Вгадали тільки поведінку власників чорнильних автоматів. Тут помилитися було майже неможливо. Зате довголітній тандем ЦК ЧК спрацював зовсім не так, як ми передбачали. Уже 16 квітня до нас завітала група міліціонерів із ДАІ на чолі з майором міліції Руденком. Я зажадав, щоб вони показали документи. З цього боку все гаразд. Мій однофамілець оголосив, ваша машина збила людину в броварах. Коли це сталося? запитав я доволі спокійно, вже догадуючись, хто стояв переді мною. Вчора. Але ж я вчора нікуди не їздив. То їздив хтось інший. Цього не може бути. Я нікому не давав своєї машини, вона стояла в гаражі. Майор поблажливо посміхнувся. В нашій справі на слово не можна вірити. Людина загинула, показуйте машину. Я звернув увагу, що всі троє міліціантів були задягнені в нове обмундирування, так само, як і сержант на КП в Чапаївці. На моволі майнула думка. Ото ж всякого добра у їхніх складах, чим не театр. Мені хотілося поглузувати з цього примітивного карнавалу, але я утримався. Вони все одно діятимуть за сценарієм. Це невідворотно. Отож доведеться прийняти їхню гру. Між іншим слід зауважити. Раїсу відрядили в четверте управління Міністерства охорони здоров'я задля якоїсь термінової справи. Тепер я зрозумів, навіщо це було зроблено, аби вона не застала їх за роботою. Мою машину перегнали в гараж санаторія, поставили на яму і почали лазити під нею. Потім це їм набридло. Сиділи в кабінеті завгара і баляндрасили. Мене вони не випускали з гаража. У мене скінчилися сигарети, спробував було схитрувати, аби сходити додому. Будь ласка простягнув мені свою пачку майор Руденко. Я таких не палю. А які? Прийму. Майор наказав старшині швиденько збігати до крамниці по сигарети для мене. Одна нога тут, друга там, ясно?